Psalm 145 Alleluia Agei et Sacrie Lauda anima mea Dominum Laudabo Dominum in vita mea Salum Deo meo quam Dio fuero Nolite confidere in principibus in filiis hominum in quibus non est salus exhibit spiritus eius et refateta in terram suam in illa die peregrunt omnes cogitationes eorum beatus cuius deus iacob adjutor eius spes eius in domino deo ipsius qui feci celum et terram mare et omnia quae in eis sunt qui custodit veritatem in seculum, facit judicium in ioriam, patientibus dat esham esorientibus. Dominus solvit competitos, Dominus illumina cecos, Dominus erigit elisos, Dominus diligit justos. Dominus custodit ad venas, pupilum et vidum suscipiat, et vias peccatorum dispertet. Regnabi Dominus in saecula, Deus tuus Sion, in generationem et generationem.